saodat asri qissalari birinchi kitob to'rtinchi bo'lim avvoda qazilgan mozor bir necha yil o'tdi suyukli nevara olti yoshga to'ldi abdulmuttolib tom ma'noda shafqat panohiga aylangan ota ona bolaning har bir ehtiyojini ziyoda qilib qondirar edi ammo omina kun sayin so'lib borar yuragida qandaydir bir dard paydo bo'lgan edi mana olti yildan oshibdiki beva yashaydi bir kuni abdulmuttalibga ichimni bir dard yondirmoqda otajon dedim nima bo'ldi qizim bilmadim lekin taskin topolmayapman abdulmuttalib boshini egdi oppoq soqoli ko'ksiga tushdi xiyol o'yga toldi va so'ngra shu bir sayohat qilib kelsang qanday bo'larkin qizim dedi qayerga ham borardim yasribga bor tog'alaringni ko'rib kelasan hamda abdulmuttalibning ko'zlari yoshlandi omina ham xuddi shu ahvolda edi hamda abdullohning qabrini ziyorat etarsan omina bu maslahatga rozi bo'ldi go'yoki keksa abdulmuttalibning yuragidagi orzularni o'qiganday edi qachon yo'lga tushay otajon qachon xohlasang o'shanda o'sha tomonga boradigan biror bir kanvonga omonat qo'shib yuboraman borib bir dam olib kelasan bir kuni abdulmuttalib yasribga boradigan bir yo'lovchi karvonni topgani haqida xabar keltirdi omina zuhra qabilasiga borib qarindoshlari bilan xayrlashdi so'ngra karvonga qo'shildi yonida suyukli o'g'li muhammad bilan joriyasi ummu ayman ham bor edi ular ikki tuyaga minib oldilar ertalablari tong sahardan yo'lga tushdilar va qoq tushgacha yurdilar so'ngra dam ol dam olishar edi asr payti kunning tafti qayta boshlangach yana yo'lga tushilar tuyalar yana xizmatini davom ettirar edi qumlar ustidan og'ir og'ir odimlayotgan bu jonzotlar bitmas tuganmas sabr toqat bilan makka va yasrib orasidagi bepoyon yo'lni bosib o'tardilar ora sira tuyalarni g'ayratga solish uchun o'qiladigan she'rlar quloqqa eshitib qolardi ko'z qamashtiradigan darajada cho'zilib ketgan qumlar ustida soatlarcha yo'l davomida bironta ham dov daraxt uchramasdi faqat bir nechagina xurmo daraxtining boshqalarini boshlarini boshlariga qo'yib hasratlashayotganday turgan holatda duch kelinardi tepada uchib yurgan qushlar ko'rinib qolar ular yo'lovchilarga shu yaqin orada suv borligidan darak berar edilar shunda to'xtab beshlarga suv to'ldirilar tuyalar sug'orilar va yana yurish davom etardi yo'l bir necha kun davom etdi kun necha marta chiqib necha marta botdi nihoyat bir kuni yashil xurmo daraxtlari bilan qoplangan go'zal bir shahar ko'rindi ana yasrib ana yasrib deb hayqirganlar bo'ldi yo'lovchilar uzoq va mashaqqatli safardan keyin yengil nafas oldilar sevindilar sevinishga to'la haqli edilar chunki uzoq yo'l davomida qaroqchilarning hujumiga duchor bo'lmagan yirtqich hayvonlarga ro'baro kelmagan edilar eng muhimi necha kunlardan beri chang to'zon ichida tuyalarning ustida chayqala chayqala davom etgan safar tugagan edi shaharga kirishgach omina birinchi uchratgan odamga najjor o'g'illarning manziliga bormoqchi edik dedi u odam boshi bilan ishora qildi tuyangni mana bu yo'ldan hayda nihoyat ko'zlangan manzilga yetib keldilar makkadan kelgan mehmonlar xursandchilik bilan kutib olindilar najjor o'g'illari abdulmuttalib tug'ilib voyaga yetgan qabila edi onasi salmo ushbu qabilaning qizi edi omina kelgan kunning ertasiga bir qabr tepasiga borib yig'lab o'tirdi bu abdullohning qabri edi kunlardan bir kuni erta tongda makkadan kuzatgan orqasidan o'pkasi to'lib tikilib qolgan abdullohini oradan olti yarim yil o'tgach mana shu tarzda ziyorat qilib turardi ammo ko'rgani shunchaki bir hovuch tuproq emas edi bu tuproqning ostida tirik qolishi uchun behad vidokorlik ko'rsatgan mard va go'zal yigit abdullohning chiriy boshlagan suyaklari yotardi tirik qolishi uchun yuzta tuya qurbon etilgan abdulloh makkalik bir xotin tomonidan menga uylansang senga yuzta tuya beraman deya turmush qurish taklif etilgan abdulloh koinot payg'ambarning otasi bo'lganidan bexabar uning gul yuzini bir martagina bo'lsa ham ko'rmasdan ajal o'qiga duchor bo'lgan sho'rlik abdulloh shu yerda yotardi omina mozor boshiga tiz cho'kdi nima ne qilarini nima deyarini bilmay sokin o'tirib qoldi ko'zlari mozor tuprog'iga tikilgan edi shu holatda nimalarni o'yladi ko'z oldidan nimalar o'tdi u yerda qancha vaqt qolib ketdi noma'lum ko'zlaridan oqib yonog'iga tushgan yoshlarni ham balki sezmadi yoki artishni lozim ko'rmadi barvaqt hayotdan ko'z yumgan hojasi uchun yig'lash ayb emas edi hayotining ayni bahor chog'ida endigina uylangan yigit safardan qaytarkan kasalga chalinib vafot qilgan edi olti yildan ortiqroq vaqtdan beri ichini yondirib kelayotgan hasrat tuyg'usi ahyon ahyonda alangalanar ominaning yurak bag'rini tilka pora qilar edi shu onda yursa ham o'tirsa ham kulsa ham doimo qalbida yashab kelgan faqat sevgili yorigina daxldor bo'lgan tuyg'ular ominaning ko'nglini o'rtardi ko'nglidagi g'am alam ko'zlarini shashqator ko'zlaridan shashqator yosh bo'lib oqardi omina qabrning tepasida qachongacha turganini o'zi ham bilmasdi bilsa ham biron narsani farqlay olmasdi na bozor bilan na rastalar bilan ishi bor edi qaytdi tog'alamnikiga keldi najjor o'g'illarning mahallasidagi bolalar yangi bir do'st orttirganlaridan behad xursand edilar xushbichim ochiq chehrali shirin suxan kuchli baquvvat bola edi u ammo janjal to'polonni sira ham xush ko'rmasdi urushayotgan bolalarni ko'rsa ajratib qo'yardi yarashtirardi qo'llari yuzi toza kiygan kiyimi ozoda makkadan hoshim o'g'illarining xonadonidan kelgan edi u bir kuni omina suyukli o'g'lining eshikdan juda xursand holda kirib kelganini ko'rdi uni bu holatda ko'rish ominani tinchlantirar unga orom bag'ishlar edi omina o'g'lini bag'riga bosdi bugun juda xursandsan o'g'ilginam dedi ha onajon bilasizmi men suzishni o'rgandim ominaning yuragi hapqirib ketdi qayerda odiy ibn najjorning hovuzida ehtiyot bo'l bolajonim biron ziyon zahmat yetmasin mehmonlar bir oy qolib ketdilar bu orada suyukli muhammad bolalar bilan do'stlashib oldi tog'alarning o'g'illari bilan birgalikda o'yinlar o'ynadi bir kuni najjor o'g'illarining yurti bilan xayrlashdilar omina makka tomon yo'l oldi yana kelgin omina sizlarni sog'inamiz bizlardan abdulmuttalib oilasiga salom aytgin deyuvchilarning salomatlik tilashlaridan so'ng yo'lga chiqdilar ortda qolganlar shirin xotiralar og'ushida edilar biri mahsun yuzli omina haqida boshqasi yuzidan nur yog'ilib turuvchi o'g'li haqida bahs qilardi omina bu safardan juda mamnun bo'ldi hojasining qabrini ziyorat qildi qarindoshlari bilan diydor ko'rishdi makkadan ko'ra iqlimi ancha yengil va yumshoq bo'lgani yasribda xurmo daraxtlarining soyasida go'zal bog' rog'larda ko'ngildagidek dam oldi endi abdulmuttalib oilasini ham rosa sog'ingan edi bir necha kunlik safardan so'ng oqshom payti avvo deb ataluvchi bir qishloqqa yetib kelib to'xtadilar chunki omina holdan toygan o'zini yomon his qilayotgan edi bu ahvolda uzoqqa yetib bora olmasligi ayon bu yerda bir necha kun dam olib darmonga kirsa yana yo'lga chiqishi mumkin bo'lardi arablarning g'oyat mehmondo'stligi shu yerda yaqqol ko'rindi omina mehmoni bo'lgan xonadon mutlaqo notanish edi shunday bo'lsa ham uni quchoq ochib kutib olishdi ammo kasali tobora avj ola boshladi umu ayman ominaga qanday qilib bo'lsa ham yordam ko'rsatmoqchi bo'lar ammo chorasiz edi gul yuzli jigar go'shasi muhammad ham o'ta g'angin holda hayot shami sekin sekin so'nib borayotgan bechora onasiga qarab ichi o'rtanar edi uy egalarining tajribasi ham ummu aymanning g'ayrati ham burziyo ko'dakning yonayotgan yuragi ham taqdirga bitilgan hukmni o'zgartira olmadi omina tobora joni bo'g'ziga tiqilib kelayotganini his etarkan boshida yuzlari mahzun jigari ko'zlariga qattiq tikilib turganini sezib unga tomon burildi bolasini o'ziga tortdi endi zo'r bazo'r qimirlayotgan lablar uning gul yuzlaridan o'pdi uning muborak isidan hidlab o'pkasini to'ldirdi majolsiz qo'llari bilan ko'ksiga bosdi kelajakda allohning har turli ne'mati va rahmatining eng buyuk timsoli dunyo va oxiratning sultoni nabiylar sarvari bo'lmish bu go'dakni dunyoga o'zi keltirgan ammo uni to'yib to'yib bag'riga bosa olmagan to'yib seva olmagan edi holbuki unga o'zidan yaqin undan unda o'zidan ko'proq haqqi bo'lgan kimsa yo'q edi so'nggi daf'a ko'rayotganini bilib qayta qayta tikildi shundan keyin ich iç ichidan toshib kelayotgan his tuyg'ular titroq kalimalar baytlar holida tilidan to'kila boshladi ey dahshatli ajal o'qiga duchor bo'lgan allohning lutfi va yordami bilan yuz tuya evaziga xalos bo'lgan zotning farzandi alloh seni muborak va umringni ziyoda qilsin agar tushimda ko'rganlarim to'g'ri bo'lsa sen jalol va ikrom sohibi olloh tomonidan odam farzandlariga halol va haromni ajrata olishni o'rgatish uchun payg'ambar sifatida jo'natilasan sen islomni bobong ibrohimning dinini tiklash uchun jo'natilasan olloh seni millatlar bilan birgalikda yashab kelgan butlardan butparastlikdan qutqarajak tug'ilgan har jonzot o'lajak har yangi narsa eskirajak ko'p bo'lgan kamayib bitajak foniy bo'lajak darvoqe men ham o'laman ammo doim kishilar qalbida yashayman chunki pok durust bir farzand tug'dim o'zimdan keyin xayrli bir yodgorlik qoldirmoqdaman omina ortiq gapirolmay qoldi nafasi siqar peshonasi sovuq terdan jiqqa ho'l bo'lgan edi endi ortga qaytarilmaydigan umr yo'lining tugaganini so'nggi qadamlarini bosib o'tganiga qat'iy ishonch hosil qilgan edi so'nggi dafa o'g'lining diydoriga to'ymoqchi bo'ldi o'zini zo'rlab zo'rg'a bir necha soniyagina qaray oldi keyin chuqur bir nafas olib hayotdan ko'z yumdi vujudi jonsiz harakatsiz qoldi umu aymanning dod faryodi tirik yetim bo'lib qolgan go'dakning yig'isi bilan qo'shilib ketdi ominaning vazifasi insoniyatning saodat rahbarini raqibi va tengi yo'q sultonini qornida ko'tarib yurish tug'ishdan iborat edi bu vazifani vafo bilan bajargan biroq o'zining dunyosi o'ziga vafo qilmagan edi turmush qurgan yili eri vafot etdi yagona o'yinchog'i bo'lgan farzandidan bir necha yillar yillargacha ayrildi undan keyin uni bag'riga bosish baxtiga endigina erishganida qarshisiga o'lim farishtasi keldi uning oxirati qanday bo'lar edi oqibati nima bo'lar edi biz uni jannat ne'matlari orasida ko'rishni istaymiz albatta ammo bu savolga to'g'ri javob berishga biz ojizmiz bu mavzuni ominani habibi akramiga ona qilgan buyuk ollohga qoldirish bizningcha eng ma'qul ishdir gul yuziga yomg'ir kabi ko'z yoshi ingan go'dak ummu aymanning qo'lida ko'rdi o'zini uning mehr shafqati bolaning qalbini ardoqladi cho'l deyishga loyiq bir qum daryosining o'rtasida ularni odamgarchilik tufayli mehmon qilgan oilaning uyida onasidan judo bo'lish uni begona tuproq qo'yniga topshirish va bir umrga undan ajralish g'oyat og'ir savdo edi omina avvo qishlog'ining qumli tuprog'iga qo'yildi bu fojia nurli chehra egasiga qattiq ta'sir qilgan edi u onasining ustiga tortilgan tuproqdan ham og'irroq g'am yuki ostida qolganini his etdi shundan keyin azobli safar boshlandi ummu ayman bir tuyaga mindi ota onasidan ajralgan g'irt yetimni quchog'iga oldi ikkinchi tuyani yetaklab yo'lga chiqdi avvo qishlog'idan uzoqlashib ketganlaridan keyin ham ora sira orqasiga qarab qo'yayotgan go'dakning ko'zlaridan tinmay yosh oqar ba'zan onam onajonim degani eshitilib qolar ammo ummu ayman uni bag'riga bosar boshini silar onalik mehri bilan sochlarini hidlar edi tuya ustida chayqala chayqala davom etgan bu mashaqqatli safar besh kun deganda poyoniga yetdi nihoyat makka vodiysi ko'rindi kabaning yonidan o'tib abdul muttalibning uyiga yaqinlashdilar abdul muttalib qarshisida nevarasini ko'rganda dunyoga qayta kelgandek bo'ldi ko'z yoshlari bilan quchog'iga otilgan nevarasini shu qadar sog'ingan shu qadar mushtoq bo'lgan ediki ammo nevarasi o'ta g'amgin ko'rinardi onang qani bolajonim dedi u shu onda faryod eshitildi u muayman bo'lgan voqealarni yig'lab yig'lab so'zlab berdi abdulmuttalib buni ko'z yoshlari bilan tingladi endi bobosining issiq quchog'i uning yagona panohi edi shu bilan barobar go'yoki u bobosiga emas balki bobosi unga muhtoj edi abdulmuttalib uni yonidan jildirmas bir gapi ikki bo'lmaydigan darajada mehribonlik ko'rsatar edi ummu ayman esa uning enagasi va eng yaqin do'sti bo'lib qolgan edi zinhor nevaramni ko'zdan qochirmagin sening vazifang faqat shundan iborat bu ko'rsatma ummu aymanga berilgan edi joniga rohat bag'ishlagan amr edi bu chunki ummu ayman buni shunchaki bir vazifa deb bilmas balki chin ko'ngildan bajarar edi har ikkalasining orasida ham juda teran bir mohir muhabbat tuyg'usi bor edi u ham ummu ayman haqida tuqqan onamdan keyingi onamdir deya iltifot ko'rsatarkan butun qalbini bag'ishlagan edi